емоційно перевершив всі мої очікування від інтимної близькості. Соломея пестила мене очима, пила безупину, як спраглий воду, давала пити себе, дарувала, дарувала і дарувала потоки ніжності, що огортали, всотували розщепляли на атоми. Кожне звернено до неї слово кохання робило її красивішою. Який же ти особливий Єлисею? Раптом промовила Соломея та подивилася із справжньої такою довгоочікуваною ніжністю мені в очі. Я думала, ти вмієш бачити в мені краще, а виявляється, ти це краще в мені сам створюєш. Якби я лише раніше це зрозуміла. Хотілося обійняти її сказати, що нічого ще не втрачено. Та єдине, на що я спромігся, це обережно торкнутися її долоні з тильного боку. Очі її стали вмить вологі, але точно не від болю. Вона міцно стиснула мою руку з такою ніжністю і вдячністю, що серце моє заколотало, як шалене. Я не пам'ятав, що відчуваєш, коли кохаєшся фізично. Однак цей контакт очима, що відбувся між мною і Соломеєю в той момент, емоційно перевершив всі мої очікування від інтимної близькості. Соломея пестила мене очима, пила безупину, як спрагли воду, давала пити себе, дарувала, дарувала і дарувала потоки ніжності, що огортали, всотували, розщепляли на не знаю, скільки часу ми так мовчки сиділи. Але все перервала поява Рувима. Із напруженим обличчям, повільними важкими кроками, він підходив до нас, намагаючись розгледіти Соломею але ще не знав, що вона вже йому не належить. Жодним чином, ані фізично, ані емоційно. Тепер вона моя. Побачивши, що пухирі не зникли, велетень не зміг, чи може навіть не намагався приховати своєї відрази. Соломея, тобі ще боляче? спитав він нарешті. Від твоєї присутності, твердо відповіла вона. Що? Облиш мене? Іди додаліло. Вона вже сумує за тобою. Напружене обличчя Рувима ставало дедалі суворішим. Вени на величезній шиї надувалися, мов довгасті повітряні кульки. Не говори так зі мною. Я не маю більше підстав бути добрим і терплячим до тебе. Я розумів, що можлива буря, і з полегшенням намацав гостре лезо кришки в кишені. Соломея нічого не відповіла.